einmalig da zu sein. Unsichtbar mein Bild, denn ich pass nicht hinein. Schließt alle Türen, ich will niemals dort rein. Schwebe straight durch die Mauer des Games mit Blut. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Geistes. Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Cruz. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Cruz. Wo, wo, wo bin ich? Schwarze Kapuze am Berliner Terminal. Unsichtbar, mitten im Auge des menschlichen Hurricane. Jede Pretty Woman läuft an mir vorbei, so als wäre ich Holumen. Den ganzen Tag schrei ich Marco und warte auf ein Polo. Wo, wo, bin ich ganz oben am Dach der Kathedrale der Stadt. Schachspiel mit den Gargoyles und ich setze alle Schachmatt. Unsichtbar, Millionen fehlen in meinen Händen. Manipuliere die kleinen Bänge, die meinen, dass sie frei denken. Los, war nie mein Ziel, mal jetzt da zu sein. Sichtbar mein Bild, denn ich pass nicht hinein. Schließt eure Türen, ich will niemals dort rein. Schwebe straight durch die Mauer der Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Geistes, im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Geistes. Wo, wo, wo bin ich? Von Fragen gefangen in der schwarzen Materie. Zwiespalt, ob ich mehr hasse oder ob ich doch mehr liebe. Lebendige merken nicht, dass ich sie bändige. Wiederhole mich ständig, bin tiefer und tiefer von Klippen am Fallen, am Fallen wie Lemminge. Yo, wo bin ich? Unmittelbar hinter dem deutschen Präsidenten. Unsichtbar, Angela Merkel macht heute einen Dribbelfan. Ich schweige so laut, schreit über 1 Million Dezibel. Dass du mich nicht hörst, ist normal, dir fehlt das Organ. Floh, verblüh mich in Sachen Floh, so weit weg, dass ich nie wieder zurückkomme. Beiß in die Welt rein und greif jetzt im Mund auf mein Medium gegrilltes Stück Sonne. Unsichtbar, Millionen fehlen in meinen Händen. Manipuliere die kleinen Bengel, die meinen, dass sie frei denken. Los, war nie mein Ziel, mal ist da zu sein ich bomben will, denn ich pass nicht hinein. Schließt eure Türen, ich will niemals dort rein. Schwebe straight durch die Mauer des Games, bin cool. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Cruz. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Cruz. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Cruz. Fixer, Erschaffer, ein stiller Bewacher, ein Killer, dein unsichtbar, unnahbar, ein Richter, ein Vater zwischen Himmel und Lava, kein Gesicht, ich bin gut. Im Namen des Wassers, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Kruz. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Kruz. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Kruz.